nek bapak mbiyen ki gula mentah anak. Aku isih cilik, gareng isih cilik, Petro isih cilik ki dadi tanggungane wong tuwa. Ning nek bocah-bocah wis do mentas kaya ngene iki kudu bocah sing duwe tanggungan nanggung uripe wong tuwa. Mongko kala-kala bocah saniki ora duwe perasaan kaya ngoten niku. Malah kadang kala kon ngrumat wong tuane wae, kono rumaten, aku sibuk. Aku ora sempat. Mongko wong tuane wis ora iso mlaku lempoh nek dadi dadak digendong. Okeh bocah sing ora gelem rumat wong tuane kaya ngoten niku okeh. Lah kula aja nganti dilokke kaya ngoten niku arepa bapak kula niki wis tuwek. Nek duwe kekarepan ya kutu kudu kula minangkani. Iso ngluluske gegayane bapak. Aku ki ra urip ning alam donya iki dadi tukang momong. Babi sister. Apa? Babi sister. Ekor kudara genahno kuwi. Gah. Arjuna genahno mboten kemawon. Niku lho sing tukang momone lho. Ya udu babi, baby. Kresna kok muni baby ngene. Ya wagu. Do tak pancing do kewetu. Ku seneng srawung karo wong apik. Seneng srawung karo wong becik. ana tetembungan saapik-apike wong nek kleru srawunge srawung karo wong ala mesti katabetan watak ala ning saala-ala ning menungsa nek seneng srawung karo wong becik suwe-suwe dadi wong apik ngoten iya bagus nggih bagus aja wani karo kok Prabu Ndarawati sampean menengi ora Wah, kowe malah nantang karaku. Niki luapan esmosi. Ati kula, ampun melu-melu to. Niki perkara kula karo perkarane Prabu Kresna. Wong jaba ora entuk melu-melu. Awas wong ngene omong. Kethoki kukumu. Eh. Wah, ojo. Nah, deleke ndak tak gaweke kerohan kuku. karo Kudoro kok wedi nek diketoki kukune. Ora iso nggo nyubles. <laughs> Bagong aku jalu ngapura. Ora bakal tak wene pangapura. Wis notoki gundulku nganti moncrot ya. Ora bakal tane ngapura kowe. Ace bloke ngentak nganti entek sirahmu blesek nang lemah kuku kerkane kate. Wah, nek metu ya omong metu ora omong-omong kene ra ya ora ngerti to wah payah iki ora sumene iki nek metu ki muni wis ngono ora komeng meneng wae kene le arep ambles bumi mempeng gedaduk aspal sirahku ora Lah kowe tak pikir-pikir saya suwi saya nggeleng, saya suwi saya nggeleng, saya sombong wegah aku. Ning jero panas. Weh, jero ki tak AC. mau mlocot. Ono weteng kok dipasangi AC ora. Majelis Tiaki Anggir untuk sini ingin ngelap ngejangi datang bagong ha. Mundur Aku diutus bapak kon ngayomi bagong Mula sampeyan tak dudut sokom bumi Yo, ini lenggah sing prayoga. Terus saiki aku arep nanti karo sampean. Arep terus kene nyekel Bagong. Menawi kulo terusaken, mung suwe dudu sapa-sapa? Aku. Ayo jajal wae piye? Arep aku luwih enom, yo jajal. Jotos-jotosan menang sapa? Mudiar we. <laughs> Padake. tuh iki gentone ngon jotos-jotosan mumpung ayo muni yo wani ngono oh sampluki tenan Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika mboten pangling kados dene sawanipun Bagong atmajanipun iki Lurah Semar Badranaya. Jagat wayahe ning Bathara Wayakura jagat. Mbok menawi Bagong Sowan menika pancen dipun utus dening tiyang sepuhipun, Yayi. Tumuntun ngatimbal ana menawa pigatosipun Bagong dening Sowan wonten Garing Amarta. Koko Prabu Kaskecakna ingkang prayogi wonten ing nadaning Datulaya kawono pun Yayi, sampun mboten kirang sekeca. Ana kawan Bagong padha kanirarja sakramtanira panakawan panakawan bagong nunamet pasang kaliman tabe tinebena ing duni dumawaing tawang towang sinuwun linepatna ing tulamanu kemareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula konjo raharja saklakumu nering sambikala tebih saking rubeda sesuk meneh nek sowan Alendra kuwi aja mung nganggo katok-tok Bagong. Sing nganggo tata krama, sing nganggo sopan santun. Niki wau jane komplit sandangan kula ning dadak mandek lapangan ngunggahke panggung. Mengkono Bagong, nggih wonten acara merti dusun. kok ora wiwit-wiwit kula mampir ndelok niku lho kok gemburi kelirok geger jebul nek mboten nonton kula wis ora rampung injo bagong nggih ngono to bagong kasinggihan mongko gremes aku lho terus klambi kula kula uculi kula pepeteng teng mriku lah kok ora tok gawa pengko nek ilang lah sampean ngijoli lho mengarep gorek sing anyar mekaten sinuwun prayoga nonggon mulunggo sampun mboten kirang sekeca ana kawan bagong padha rarjo sak praptamu sinuwun darawati iya bagong oh nggih pangestunipun sinuwun kresna wilujeng lampah kula bekti kula kunjo nggih sinuwun iya ya bagong pangestuku tampan ana ana kawan kula pun dinggo jimat paribeh dayanana ing kasantosaning ira iya lho rasa nganggo ira. Oh nggih, anggere kebablasen kok. Dadosaken kasantosaning lair batos. Iya, Bagong Prayo gak no ya pono kawan. Nune nggih, sampun mboten kirang skedul. Pono kawan Bagong larjo, Saprabtamu. Ndara werku, Ndara. Iya. Menujeng den bekti kula kunjo. Iya, Prayo gak no. Nune nggih. Yen dudu kowe tak kira ora bakal entuk munggah ora oh, ing Datuloyong. Dikatasi atasipono kawaning Pandhawa munggah nganggo kathok ning gandeng kowe ponokawan kawan mesti dipenehi palilah karo Pura Nayaka punggawa sing jaga ana ing sakjabaning rangkah none nggih ada wedi kali kula kula niku abdi kinasih iya prayogano none Bagong Raharjo Saprabtamu Ndara Janaka iya Bagong Wilujeng bakti kula kanjeng nggih Den iya ya tak tampa ponokawan. Bagong padha raja pratamu, Bagong padha raja sak pratamu. Kuwi lujeng ndara kembar, bekti kula konjuk. Iya Bagong pangestuku tampan ana. Iya Bagong pangestuku tampan ana. Nune nggih, sanget anggen kawula mundi. Yem kowe ra mbagake apa yem? Atau apa? Atau apa? bagong, wilujeng, Wah, pengaistumu ape? Wah, jangan saya lemu, saya lemu, weh. Inggi. Dos pundi kabaripun? Apik-apik. Sehat aku ya wis ora kekurangan apa-apa ya mung kurang randang pangan. Inji. Adimu ora mbagek kau Mas Bagong katuran pilujeng kenapaipun? Pengestumu. Selamat aku. Dicilekke awake ndak kena peloro jantung kowe. Inggih. Wong anggere lemu-lemu, gajine engko nutup peredaran darah. Jantungmu ngrekoso kowe. Saiki mongko ana virus ku nek wong lemu-lemu nek kena virus corona. Nggih. Wis rombongan corona, Bro. Dereng. Lho kok rombongan corona? Coronae komando rondo anyaran. Mboten kula tetep setya bekti kalian semah kula. Bagus panen yo ngono kuwi. Sing jeneng wanita yo jarwa dosoke wani ditata. Ha Nggih. Kudu wani ah, ditata karo Kyai Kakung merga wong lanang iki nek do ngarani Gusti Allah katon ngono wae. Tangan tengene sing gawe urip. Mula wong wedo iki nek nganti wani karo wong lanang dosane tumpuk undung. Ora ana pangapura. Nggih. Ngono? Nggih, wis takaken dawuh. Aja sok wani diblanja pira-pira manut. Nggih. Aja sok protes. Nggih. Wani karo wong lanang diazab. Ponokawan Bagong, wonten dawuh sinuhun. Ana wigati apa dene sira suwan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka awakmu dhewe, apa saka diutus dening bapakmu Semar? Sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekel salah <laughs> kowe iki nek ora iso basa iki rasa sok basa tebah siti sekol binung teling ron klapa maksud kula ngoten niku tebah siti sekol binung teling ron klapa apuren to hambok bile wonten lepat kula anggen kula munjo atung sanipun sinuwun prabu dharma kusuma ora dadi ngopo pono kawan matur sembah nuwun ingkang sepisan kula menika ngaturaken sembah sungkem gandeng sampun dipun tampi angka kalih kula ugi dititipi Bapak Semar ngaturaken sembah sungkem kalih Ndara Puntadewa. Iya iya Bagong tak tampa. Angka 3 kula dititipi sembah sungkem kalih Nala Gareng Kang Mas kula. Iya tak tampa Bagong. Angka sekawan kula dititipi sungkem kalih Kakang kula Petro, katur sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Angka salajengipun kula dititipi sembah sungkem bojo kula. iyo Bagong. Nah, sak teruse sungkemipun garwanipun Mas Gareng nggih kula nampi. iyo Bagong tak tompo. Garwani kula pancen diutus Bapak Semar. Dene angka loro kula duwe sedya pribadi kali Sinuhun Prabu Puntadewa. Ning sing ajeng kula aturke niku sing wigati riyen nggih menika kula dipun utus Bapak Semar. Iwang Suli karo Bapak Ming Mendel mawon lurus kula sowan Jane ana ngopo to, Pak? Nek gareng ngopo Bagong? Klebon kewan cilik-cilik niki lho. Mula cangkeme aja ombo-ombo. Lah ukurane wis semene kok Ha. Kula matur kare bapak, jane bapak iki enek ngopo to? Bapak iki sebabe ngopo kok meneng wae? Ngene ya Pak tak kandhani. Nek bapak mbiyen ki gula mentah anak, aku isik cilik, gareng isik cilik, petro isik cilik iki dadi tanggungane wong tuwa. Ning nek bocah-bocah wis do mentas kaya ngene iki kudu bocah sing duwe tanggungan nanggung uripe wong tuwa. Mongko kala-kala bocah saniki ora duwe perasaan kaya ngoten niku. Malah kadang kala kon ngrumat wong tuane wae, kono rumaten, aku sibuk. Aku ora sempat. Mongko wong tuane wis ora iso mlaku lempoh nek dadi dadak digendong. Akeh bocah sing ora gelem rumat wong tuane kaya ngoten niku akeh. Lah kula aja nganti dilokke kaya ngoten niku arepa bapak kula niku wis tuwek. Nek duwe kekarepan ya kutu kudu kula minangkani. Iso ngluluske gegayane bapak. Gek wis Pak, gek ngendika. Bapak ki wis tuwa, nek dhewe pengin apa-apa sing tak jaluk iki anak-anak. Nek bapak ora gelem bloko karo gareng karo Petrus saiki bloko karo anakmu ragil. Bapak pengen apa? Bapak kepengin gayuhan apa? Saiso-iso iso anak mituruti karepane bapak. Nyeneng-nyenengke karo bapak. Ya wis. Sekawet bapak mendel mawon. Sarang kula cedhaki, kula suruh meni, kowe semaur ora apa mak tempiling. Lha jenengane karo wong tua kurang ajar. Mana mboten ngoten Semar niku ngeyel. E. Terus Semar ngematke kula. Terus sirah kula dicekel, cek. Pancen anak sing ngerti dhewe karo wong tuwa iki mung kowe kok, Gong. Gareng kae tuwek ning pikirane mlingse. Petro kae wong tuwa luwe tuwa saka kowe ning pikirane ora kaya kowe. Ya mung kowe sing marahi bapak ki dawa ususe. Dawa umure. Nggih, Pak, kula terus dingkel. Iya, Bagong. Aku kuwi jane duwe gegayuhan, Gong. Gayuhan apa to, Pak? Aku kuwi ra urip ning alam donya iki dadi tukang momong. Babi sister. Apa? Babi sister. Korku dora genahno kuwi, Gah. Arjuna genahno mboten kemawon. Niku lho sing tukang momong lho. Ya udu babi. baby. Kresna kok muni baby ngene. Ya wagu. Do tak pancing do kewetu. Bapakne tukang momong, bapak iku nek gelem dadi dewa teng ayangane wis mukti ngawi bawa nyangkrawanti mbau denda. Ning bapak mboten kepengin dadi dewa, uripe pancen dinggo momong para satriya satria sing ateteken ati suci, pepayung budi rahayu. kados ta para Pandhawa. Mula bapak momong Pandhawa niku senenge ra jamak-jamak. Napa bapak tahu njaluk undaan bayar? Mboten tahu. Bapak njaluk kepengin urip sing murwat? Mboten tahu. Bapak uripe kere ya dilakoni, bapak uripe rekoso ya dilakoni. Ning sebab apa kok bapak niku betah momong Pandhawa? Merga bapak niku seneng srawung karo wong apik. Seneng srawung karo wong becik. ana tetembungan sapik-apike wong nek kleru srawunge srawung karo wong ala mesti katabetan watak ala ning saala-ala ning menungsa nek seneng srawung karo wong becik suwe-suwe dadi wong apik ngoten iya bak nggih mula bapane kuwi biyen tekan saiki sing disrawungi Nalendra Satrio sing ate teken ati suci pebayung budi rahayu kados ta Prabu Rama ana maling sop lho sapa jenenge mung suwe dasa muka lho Rama Wijaya heeh ah, Rama Wijaya kok nganti dadi lagu ana Rama ana maling Rama Wijaya lan sak turu-turunipun kula niki ya ngerti karo bapak lah sing suwe dhewe niku momong Pandhawa wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung wiwit Pandhawa cilik nganti gedhe wiwit Pandhawa jabang nganti celaprang bapak momong karo Pandhawa mergane apa bapak niku seneng nek cedhak karo wong apik iya bagong bapakne ku ya mikirke negara ngamarta terus bapak ngendika ngenten iki ngamarta iki biyen negara sing apik lho sing becik lho negara ngamarta iki negara sing gemah ripalo jinawi negara ngamarta iki dumadi saking pirang-pirang pulau e iso nyawiji dadi siji ora ana rasa regejegan ora ana rasa padha padudon kabeh ayom ayem tentrem. Ning kok saiki Ngamarta kok beda karo biyen ya, Gong? Bapak ngendika ngonten niku? Ngamarta saiki ngendi-endi padha regejegan ping perkara sithik kowe padha antem-anteman padha gelut. Pun. Lah iki nek aku ora temandang karya Ngamarta iki engko remuk, nek Ngamarta remuk, aku sing diseneni para dewa. Mula aku janjane sesasi ora kepengin ngomong iki aku mung mikir kepengen bangun kayangan bapakmu nggih yen ngono bapakmu bakal bali dadi jawata mboten bangun kayangan iku mboten bangun papan sing magro margom dumati saka jamrut ermuti ora gergene her jamrut cemeti ora hergene ning bangun kayangan iku bangun jiwane para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe kados dene wonten kayangan Kayangan iku tebih saking regejegan adoh saka memungsuan anane ming nikmat mupangat adoh saka suker sakit, gemah ripah ayem tentrem, manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ngono Bagong, nggih. Lah terus kok bapak meneng wae mergo syaraté angel e. Syaraté napa, Pak? Syaraté iki aku kudu ngedhep pusaka. pusaka ngamarta telu cacahe apa wae bagong siji tombak wah apa ya lali aku larang tombak baru kelindeng aku iki gobloke nang kene iki lho jane aku wong sregep ning ora kelingan lho ora iso nyimpen tembung tumbak karo welang. Nah, <laughs> tumbak tempe karo. Karo welang karo welang. Tumbak karo welang. Payung motho. Tunggul naga, tunggul naga kalih sijine pustaka jamret putri. Ya ora notok. diagelan cemongan ning kraton. Ora ora apa jam jamur jamus kok jamrut. Heeh. Jamus kalima Mula Sowan kula sanipun Sun Prabu Untadewa menika ingkang sepisan inggih menika nyuwun ngampil pusaka tiga tumbak karawelang payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat kelima niku ajeng kula boyong teng Karang Kadempel dadi syarat srana bapak anggenipun bangun kayangan. Iya, bagung banjur kowe mau matur wigatine apa? Dene kowe duwe duwe niat pribadi kelawan aku. Nah niku cekaos mawon kula nyuwun kawelasan. Tekesipun kula nyuwun dana prabeya ngoten mawon mboten sadhi ubeng-ubengke. ya wis mengko gampang bagong nggih Orkudara nggih piye Dimas aturing Kyai Semar lumantar bagong iki mau miturut kowe piye yen miturut aku gegayuhane Semar mau apik gayane Semar mau luhur mulai pancen bareng kakangku ikhlas lan aku ya nyarujuki pusaka telu negara Ngamarta payung tunggul naga tumbak karawelang pustaka jamus jimat lima sodo paringno marang Semar lumantar Bagong. Diwen Semar bangun negara Amarta embane urip ana ing kayangan. Luhur temen gegayuhane Semar Putranaya. Menawi ingkang rai semanten ugi Kakang Prabu mboten nampa kula arep-arep pisan. Nanging menapa dados ngendikanipun Kakang Mas Yudipati kula matuk miwan sarujuk Kakang Prabu. Semanten ugi kula Prabu. Menawi dados gegayanipun ngangkang Semar menika sae monggo paduka parang maringaken pusaka tiga menika kala wau Ih, monggo kula paduka parang maringaken pusaka tiga menika kala wau kula Prabu Bagong wonten dawuh kabeh para Pandhawa wis sarujuk panakawan ah wah jan lega ati kula Semar nang ngenten iki terus waras nek ngenten mboten sangentosi mangke bibaring pasewakan keparang dinten iki kula nyuwun supados pusaka tiga menika kula aturi maringaken sakmangke mugia badhe kula boyong wonten karang kadempel dados syarat srana wewangunanipun bapak nginipun bangun kayangan sinuwun yayi wonten dawuh mangke miyen kula badhe rembakan kan Bagong Nalindra mek marwa sing sang mangyat kurta kata kaping hirika sang pinarwasa ing bong yai koko rabu wonten timbalan Mesinipun menawi badhe paduka tindakan menika kala wau kedah dipun petang kanthi nalaring teng pun gelar tuwin dipun gulung sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun menapa ta sababipun kula matur ing kados mekaten amargi tunggal, namung derajatipun Semar kemawon nuwun sewu kula boten badhe ngias kan Kakang Semar kula boten badhe ngembe kan Kakang Semar babar pisang boten, namung Kakang Semar menika mestinipun ngila dhateng kawontenanipun namung derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan wujudipun Semar kok badhe nyuwun ngambil pusaka negari Ngamarta 3 cacahipun tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus nyang jimat lima soto kula nuwun mapunten nadyan sedaya sampun sami pirsa bilih semar menika dewa ngejawantah menika panitisanipun sang hyang bathara ismaya nanging semar menika kedunungan kulit daging mongko gesangipun sak tataning jalma wantah sing jeneng menungsa menika dunungan ina lali salah apes kelawan mati kuwatos sing manah kula menawi anggenipun kakang semar mbetahaken pusaka 3 cacahipun menika kala wau sengadi kinarya pawadan badhe ambangun kayangan nanging gada yancas gegayuhan sanes kados to upami Semar menika mangke sasampun kedunungan pusaka tiga menika kala wau tumunten kepengin mukti ngawi bawa Nyokrawati bau dendho Semar kepengin urip mulya kebak derajat lan pangkat sinten ngertos jer Semar menika namung menungso lumrah Mila kedah dipun taliti langkung merpati dipun petang samun ngantos buntung tembe wingkingipun Amargi gedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti lho Yayi. Mak jelek atiku. bareng krungana wong ngomong kok nang kuping kok semlek kokean trebel Bagong aja kaya ngono Bagong sing sabar apa ngendikaning Koko Prabu mau pancen kudu dipeto mangeriyen kula lara ati nek perkara niki sakit ati kula lah kok dadi ana wong sing ora percaya karo lahir batine bapak kula niku teng ati kula ngrasake lara tenan. Nek Semar niku gelem dadi wong duwe derajat, nek Semar niku gelem dadi wong duwe pangkat, ora sah kampanye wae do nyoblos Semar kabeh ta. Ning Semar niku mau wong kedunungan derajat, derajat pangkat niku tumrape Semar mung sampiran. derajat pangkat bondo donya niku dudu ancas gegayane bapak urip ana ngalam padang. Niku kelara-lara. Bagong sing sabar menang. Wah. Sari sari sari. Wong emosi iki mbuh e karangan. Ana emosi ngene iki mbuh. Karo sapa-sapa kaya ora wedi. Nuwun sewu sinuwun, sampean ngendika pripun? Lho, Aku mung kepengin Jayi Prabu Darma Kusuma kuwi emut kalan kanane Kakang Semar. Bapak ki nang pripun kali para Pandhawa tak takon. Bapak kurang piye karo para Pandhawa aku tak takon karo sampean kres. Kok malah kurang ngajar karo aku aku ratu. Ratu wae tuwa aku mbangane Kresna. Mula aku ora basa karo kowe ora masalah. Ora ana warate. Sampean nglarake ati kok. Bapak Cuwita Pandhawa niku kula wis matur ngarep to, ora golek bayar, ora golek pangalembono, ming netepi kewajiban minangka dadi pamomong. Bapak niku pengen bangun kayangan niku tulus lahir batin. Nyatane bapak omong kali kula niku karo brebes mili mripate. Niku tegese pancen lahir batin bapak kepengin bangun kayangan. Kok ratu sing ngantari bapak kepengin duwe derajat pangkat sarana kepengin melek pusaka telu. Ya kuwi pusaka tumbak Kyai Peret nesu kok kleru aku ya ora nesu kok aku turu wis kok lho kok turu mlebu omahe tanggane ngerti ngerti glesang ditendang sing lanang aku lho nang kene dadi sampean kok dadi tekan semono le mikir Bapak niku nek gelem dadi dewa, sampean mung titis sing Betara Wisnu. Wisnu niku anake Betara Guru. Ha ngerti aku. Semar iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki sapa? Kakange Bathara Guru. Lah kowe iki mung dadi anak keponakane Semar kok glelengmu liwat ukur kok. Upama ditonton iki dhuwur derajate dhuwur Semar karo Prabu Krishna. Bagong. Aja wani karo kowe Prabu Durwati. Saman meneng iki ora? Wah, kowe malah nantang karo aku. Niki luapan esmosi. ati kula. Ampun melu-melu to. Niki perkara kula karo perkarane Prabu Kresna. Wong jawa ora entuk melu-melu. Awas wae omong. Ketoki kukumu. Wah, wow, ojo. Nah, deleke ndak tak gawake ketokan kuku. Werkudara kok wedi nek digetoki kukune. Ora iso nggo nyubles. <laughs> penyakit lah. Kula dutus bapakne um mergo kepengen penjangane bapak keturutan. Ha tatan iye. Tatan apa piye? Nek bapak mengko duwe niat kepengen kedunungan derajat pangkat geseh karo omongane. Bapak ora bangun kayangan nek kepengen kedunungan derajat pangkat kepengen kedunungan bondok donya. Sampean rasa ngajar bapak, bapak tak tempilingi dhewe nek sipate kaya ngono. Niku tenan ora gara Walah, oh, kok dadi kaya ngene kanane. Bagong, Non. Mbok yo kaya ngono, Bagong. Siramen manggo tirtaning kesabaran. Tirta sabari le opek nang endi? Tirta kok sabar, Tirta ngene mbok sabarno, ye. Ora Bagong ning sabar, ikhlas. Eh, ora iso. Bagong ki angel e sabar. Padahal aku ki ngelih telat sithik tak tendang ketele kok. Apa menika ana nesu ngene iki? Ora mungkin aku iso sabar. Saiki ngene sinuwun. Nek omongan sampean ki tak kandhake semar piye kedadiane? Hm? Ana tetembungan kriwekan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Gegeran gedhe-gedhe. Nek Semar nesu, sinuwun Darawati omong ngono to Le. Heeh, Pak. Wah, tak petokke. Sampean wani petokan ro Bapak, wani. Hah? Wani ora? Hei, halo. Mane ora? Hmm? Nek nganti sampe iso ngalahke bapak aku meguru karo sampeyan selawe taun. Nah. Selawe taun yakin. Ora guyon. Nenek kosok baline sampeyan nek pancen wani mangendika Bagong ucapku iki kandhakno Semar. kula mulih saniki ora nggawa tumbak ora masalah ora nggawa payung ora masalah kula sing mantel ora nggawa pustaka jamus kelima sada ora masalah ning sing penting aku iso lapor karo bapane bapak neng kene diarani sing werna-werna bapak neng kene diarani macam-macam ya ngono apa piye penyakit ora yem wonten dawuh golekno wedang aku ngelak oh tangguh bengok-bengok lah ya wontenipun namung akiu lho ngemban goblok goblok goblok goblok aku aku akiu ha muni awe. Ya, ya ngono wae. Nek pancen sampean kendel mawon iku teges sampean mengiyakan napa sing kula aturke sinuwun nyuwun pamit kula tak lapor kare bapak sinuwun jagat diobati lho jagat pangestu ngoro waduh yayi menika mangke menawi ngantos Bagong menika wadul kalian Kakang Semar Badranaya. Tan Purwa menika mangke badhe mboten sae kedadosanipun Koko Prabu kula suwun kanthi sanget. Koko Prabu kedah semeleh ing batos sampun ngantos nuruti dhateng kamurkanipun Bagong Arjuna wonten dawuh. Melu aku ayo Bagong kae dioyak sembrono bocah. lirih saking pisuwanan iki ora bagong binujung dening Nata Ndarawati. Nalika semanten dadya tintrim negari ing Amarta. Nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma datan mubah, datan musik cumenthungen nyumur pikawontenanipun negari Amarta. Nadyan Warden Werkudara mung gereng-gereng, bingung bingung kenganglangan ing batos. Dadak sakeling mangke ana kalane jagat gayaning para dewa. pusaka kateluning tumbak krawelang payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat lima sada on cacange magedhongan pusaka nututi rampahing kelurah bagus sedewa lumen maring adawu apa to sababe sira tumuli maju nggone rasowan kok prabu menapa kok prabu mboten ngawuni ngani lampan ingkang edap-edap itu nang elok-eloki bab ing ngendi pun kakang ora wuninga yayi ora gil yang mampunten kumbok menawi kula piyambak ingkang saged mangertosi krana sak pengeripun Bagong saking datul ya negari Ngamarta anglipun muja atur kepengin nyuwun ngambil wujud ing pusaka tiga tumbak krawalang payung tunggul naga pustaka jamus yang jimat kelima sada Mugian dadosno ing kawuningan sak pengeripun Bagong Pusaka tetiga menika kala wawon cat saking pagedongan pusaka. Monggo sareng kula tamataken jebul. Tindakipun pusaka tiga menika kados nututi dhateng lampahipun Ponokawan Bagong. Kawu rabu? Ing mekaten saged kula mestani bilih panjangkanipun Kakang Semar Badranaya menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti tekesipun kandhas dumugi ning batos anginipun kepengin bangun kayangan wonten Garing Amarta. jagat wasisane ngubathara wayaptara jagat ora kudara nggih yen to pancen kaya mengkono apa ingin dadi ature bagong mau pancen kepara nyata nanging teko kaya mengkono kahananing koko prabing dorowati yen saka pitunganku wis jeneng ora luput ora luput sababe piye yayi kresna kuwi dadi pujangganing pandhawa semar kuwi dadi pamonging pandhawa loro-lorone tumrap aku padha-padha tukang momong para Pandhawa. Mula yen ana kelak ana kegayuhane Semar. Mbok menawa Kresna duwe rasa meri, duwe rasa ora seneng kelawan kegayuhane Semar. Merga dadi anti kaya ngapa padha karo ngendikaning Kresna. Yen Kresna ngarani Semar kuwi jalma wantah, aku ya ngarani Kresna kuwi menungsa lumrah kedunungan ino lali salah hapes lan mati. Mula ora aneh yen to atine Kresna kedunungan rasa meri karo Semar Badranaya. Mula tumuli dheweke gawe pawadan supaya Bagong ora kelakon boyong pusaka telu negara Ngamarta. Banjur saka penemuning Siadi, kanan kaya mengkene mau becike kepiye? Ora sandata wedi. Aku tak dawuh karo anak-anakku supaya jaga karo si Bagong. Wadene mbarep kakangku lan kembar. Ayo dina iki tak kanthi babar pisan sowan ning Karang Kadempel. Aja nganti eneng apa-apa ing tumanduk ning Karang Kadempel. Mengko mundhak ana panyakra bawa sing ora prayoga lawan para Pandhawa saka Kakang Semar Badranaya. Ya ta yen pancen kaya mengkono Dimas. Kaya wis purna gati ning pananggilan pun Kakang Arsa kundur ngedaton sira Yayi Budarna kang padha sibo. Ya ngestoke dawuh. Aja lali dawana marang anak-anakmu. Nadyan dikaya ngapa Bagong kuwi pono kawaning pandowo kuwatiring atiku yayi yen to nganti wadya balandarawati sapirangan ingkang nderekake koko prabu ndarawati bakal gendak sikara lawan bagong ya monggo aku tak dawuh karo gathok antarja lan antasena ya ya dimas aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh yayi werku doro oh, oh, oh. oh, oh. setyaki wonten timbalan kaget kowe tak timbali duri koko prabu paring dawuh menapa lan wonten kewajiban merupa ing badhe paduka paringaken dhateng rayi garp ruji. Dina samengko iki mau kedaton ngamarta geger dipun sababaken sowane ponokawan Bagong ing nalika semana diutus dening Kakang Semar Badranaya nggone kepengin bangun kayangan Setyaki wonten timbalan. Cubriya rasane ngatiku dene Kakang Semar kok pengen bangun kayangan mongko dadak nganggo syarat sono pusaka telu cacahe ya kuwi tumbak Korowelang payung tunggul naga lan pustaka James Limasada. Tumuli aku ngelingake kalon Nyai Prabu Darma Kusuma supaya aja nganti maringaken pusaka katelune marang Bagong. Lah kok dadi nesune Bagong? Malah sajake Bagong ngancam karo aku yen apa kang tak ngendikake bakal diaturake marang Kakang Semar Badranaya. Ora kok jeneng aku kuwatir. Nanging aja nganti dumadi panca bakah antaraning panjenenganing sun kelawan Kakang Semar. ingkang sisip sembirit anwurka bakal kriwian dadi ke kebar paduka bagong ngoyaken supaya aja nganti wadul kalawan Kakang Semar nang yen bagong tetep bakal wadul marang Kakang Nyantaka setyaki kowe tak paringi purba wasesa dri nistakan dawuh Bangga dipun ing rayi benjang menapa ora ketang sambo boro cara lintang mangkat to dina iki gage mangkat to setyaki mundak selak adoh playune bagong dri istakan dawuh ora oh, romo kiai Ingkang putra pun gaduh kaca Cemadung Dawu. Rama Kyai ngemutra pun Antarja Cemadung Dawu. Eneng apa, Pak? Kok ngawe sanggyaning para anak-anak kabeh? Gatot, wonten timbalan. Antarja, wonten timbalan. Antasena, piye, Pak? Dina iki kowe utus supaya golek menyang endi dununge Bagong. Lho, ana kawan Bagong sowan wonten Garing Amarta. Yo, pancen mengkono. diutus dening Semar Badranaya arep bakal bangun kayangan. Nanging wigatine Bagong ingkang kepareng bakal amboyong wujuding pusaka telu. Dialiang-alingi sarta dialang-alangi karo Wakmu Ndorowati. Nganti kewetu pangandikane Wakmu Ndorowati sing ora ngepenake pikire Bagong. Iki wekasan Bagong nesu kabeh sing dikedikake dening wakmu dorowati bakal diwadulake dening Semar Badranaya. Mula aku nampa timbalan ning barep kakangku. Aja nganti bagong dipulosoro karo wong dorowati. Luwe-luwe pamanmu Setyaki ngembanget ngabekti karo bendarane ya kuwi wakmu dorowati. Ayo mono. Ayo mono Bagong aja nganti cilik loro gedhe ning apa-apa sing tumanduk marang punakawan Bagong. Menaitulah mengatakan nyun pamit tambeng pestu. Menaitulah mengatakan nyun pamit tambeng pestu. Romo kiai jinten sak manggi kula bidal. Ngestu bodho dawuh pengdari pun Romo kiai Jodipati. Wah, Hoto Sena. Piye, Pak? Bagong Ayomono. Nek perkara ngayomi karo Bagong, sarta Bagong arep dikeroyok karo wong Durawati, Bapak rasa kuwatir. Ora sah kongkon anakmu telu cacahe, ning cukup Antasena sing saguh biantu karo Bagong. Wah, ngono iya. Terus Bapak saiki arep tindak menyang endi? Wakmu ngamarto nganti lawan aku budal ning Karang Kadempel. Wis, Bapak budal ning Karang Kadempel. Kakang Haru Koco budal ning Karang Kadempel, Kakang Antarjo budal ning Karang Kadempel. Bagong aku sing bakal menehi pengayoman. Yen nganti Bagong cilik loro, gedhene ngopo-opo, kowe sing tak tepuke. Lah sak kuwatir. Bagong karo aku luwih kepenak, aku ngoko Bagong ya bakale ora duwe rasa jigo pekewu karo aku. Mergo aku sklina srawung karo Bagong. Ndak pasrahke karo kowe. Bapak tindako nganti karo Siwa Puntadewa lan Kakang Garwa Kakang Turjo. Budane karo kadempel mesake Kakang Semar. Wah, cap bagus Antasena ya. Aku tak mangkat Bagong openono. Tak openane ponokan Bagong aja kuwatir, Pak. Oh. Ora pati duga ngono lah kok kaya ngono pambeganing Sinuwun Darawati. Monggo adat saben iki karo bapak ki tresna lho. Ora ngira kok omongane ngendikane ning Datulaya negara ing Amarta lah kok dadi nglarakke ati. Semar di kira bakal kepengin derajat pangkat, Semar dikira bakal kepengin bondo donya nganti kembar kepengin boyong pusaka telu dianggep ora kepengin bangun kayangan. Walah sinuwun sinuwun. Kebangetan kowe ngece karo bapakku. bapakku ketok banget wong sing ora tau melek derajat pangkat nek gelem melek derajat pangkat wis biyen-biyen bapakku iki sugih lara ati kok bapakku tenan kowe ora nganti bapakku tak lapori pak kowe dunake ngene karo Prabu Kresna nek nganti bapak ngamuk Bapakku ki anggere ngamuk ngentut wae monggo ambune pol-polan aku ini bar dintoti nama telung dino iya ya, weso nek ora tak kapoke kowe arep tuman wae kasih Nundarawati nek ora tak gawe kowe iki kapok karo bapak kowe mesti arep ngece sabener karo bapak pak mir aku sing mulai pak ora iso nggawa pusaka telu ya kuwi tumbak karo welang payung tunggal naga pustaka jamus lima ning ana kata-katane sinuwun Darawati sing menyakitkan hati, Pak. Nglarake ati, Pak. Mula bapak kudu nesu perkara iki nang nganti bapak ora nesu tanggep bapak ora wani karo Prabu Kresna. Setyake tinunun kadhanira ireng temandang. Setyane iku garwanira garwanira. Ing Bagong. Mboten maling niku Ndara Setyaki. Iya. Enten apa, Gus? Kok ketingali kaya ora seneng karo Bagong? Pancen aku lagi ora seneng karo kowe. Kaya dipegat wae. Aja sembrono guneman karo aku ora usah kepenak dhewe. Nggih, kersane. Kula takoni ngaku. Nggih. Kowe wani karo Sinuwun Darawati? Mboten. Mboten saestu. Meh nuwun sewu sing jeneng piyayi nek ngendika ya sing ditata ora waton ngendika. Dume panjenengan iki Nalendra terus suwi-wiyah karo wong isor, suwi-wiyah karo kawula, suwi-wiyah karo abdi, mengko ndak ora kajen. Buktine sinuwun Kresna menika. Ngunekke bapak kula sing ora nganggo dasar kasunyatan lah nuwun sewu terus ora kajen mergo kula waneni tegese ke wani karo Sinuwun Darawati. Wani kula ora karo Sinuwun Darawati. Neng wani karo pambegane sing ora bener. Pambegane sing salah. Wong bapak niku duwe niat luhur, bapak niku duwe niat apik, kok dianggep niate bapak niku elek. Lah niku ora padha karo Sinuwun Darawati kuwi nuwun sewu, Ratu Wicaksana ning nuwun sewu, ora iso nggunakake kawicaksanane. Bagong. Nun. Aja watut bisa ngucap kowe gawe mangkel Setyaki, kowe gawe nesu Setyaki. Lho, masalahe kowe wani ngono karo Sinuwun Darawati. Aku adine lanang, aku Sinopati Darawati. Sopo sing nama asmaning Sinuwun Prabu Darawati? Bakal mati saka tangane bago, anu Setyaki. Wale kowe. Ngedal ora kowe. Saka tanganing Setyaki. Nah, mula nek nesu niku ditata atine. Wong nesu niku omongane sok kelera-kleru. Aku wis tau omong karo apa. Lah, wonten barang iku kleru. Kok sak kepenake dhewe ora bojo guyon. Aku nesu tenan. Wis ngerti nek sampean nesu tenan. Kowe gelem njaluk ngapura karo Sinuwun Darawati lan Aja Wadul karo bapakmu apa ora? Oh, ora bisa. Ora iso. Nuwun sewu kula ora salah. Kula nek ora salah kok njaluk ngapura kula moh. Ning nek kula salah, aja kok karo piyayi, karo bayi wingi sore nek panjenengan kula salah, kula njaluk ngapura gelem. Ning nek kula niku ora salah kok kon njaluk ngapura. Oh, ndak bisa. Ya ngono kowe wani karo Setyaki. Ya ora. Aten nek kula modar. Kula ora wani karo sampeyan. Yen ora wani kowe manut karo Setyaki. Mboten nek kon manut njaluk ngapura karo Sindrawati. Ora. Tegese kowe wani karo Setyaki. Ora wani. Ya aja kae bingung. Angel to kowe mesti. Bingung kowe mesti. Lah omongane arek kowe bingung kok. Aku ora wani karo sampeyan. Nek kok njaluk ngapura aku moh. Tegese kowe ngeyel, kowe ngengkel. Pancen ket biyen Bagong ki didapuk dadi wong ngeyel. Nek ora dadi, nek ora dadi wong ngeyel dudu Bagong. Saiki ngene. Aku ngono. Ngene. Ya wis ngene piye? Ya tak boyong. Nang ngene sapa? Sinuwun Ndarawati. Kon ngopo? Njaluk ngapura. Kowe la iki piye ta iki? Paham ora kowe? Aku ora gelem, ya ora gelem kowe tak ajar. Loh. Are ajar. Bagong? Iya, dasar pranyata. Kowe ra. Salahku napa? Kowe ora gelem nyuwun ngapura karo Sinuwun Darawati, wajib tak ajar. Lah nek kowe are ngajar karo aku, apa dianggap aku wani? Sekecake setiake aku tak melayu. Wah, ayu banter banget kok meso. Meso kerantapan kaya ngono. Meso dioya harus nyaki diajar sak pol-pol. Sirahku nganti banyak-banyak ya. Walah oh, mir. Tak belani malah aku keloro-loro ya mir. Aku jane atiku aku pengen wani lho. Aku ki menungsa. nang omah disembah karo anak putu. Aku arep lungae tanganku diambong karo anakku karo bojoku. Oh, Ana kene mesti dicucuki sirahku karo setyaki. Wis tak niati wae. Ben modar mbok men. Kowe gendasi karo karo aku setyaki. Ayo, nek pancen lanang, aku arep ngejoni ngene pabaratan. repot nyambut gawe dirubung merutu ngomong seru cangkeme klebon cangkeme diengkopke irunge klebon rumah aku anggere bolong kok mesti klebon Eh. Iya ana ora mlayu. Ngrekoso iki. Setyaki nek wis ngamuk, awur-awuran. Ya engko nek nganggo tangan tok nganti nyekel godho wesi kuning. pruk modar aku. Eh, tak omongke bapakku mbok dadine kanan negara. Meripat gedine semono kok ora weruh. Peteng, peteng jenggulmu. Wah, wis iki patiku nang kene iki. Rono no Setyaki mrene cekel Satpol PP. Gong. Nen. Lungguh sing penak. Mengarep mati e kok lungguh sing penak. Mbah wis ngene wae langsung tes ngono gak modar. Kula ngerti nek sampean mesti diutus Ndara Kresna kon nyekel kali kula. Mereka dicekel Ndara Secaki aja mlayu sampean metuke mriki nggih to. Wah, pancen apa napa? Eh pancen sing dipateni kula mati ora apa-apa. ring titip anakku mlima mangopeni bojo kula aja lho ora kowe kok nangis sing apa nangis wae arep mati kok gong nah. aku arep wong enom kaya ngene iki aku akeh petunge petung piye maksud aku tekan kene iki ora digongkon si Wandrawati terus gongkon bapak padha wae Antasena bagong kepruan watu ndase ngoten lho. Sing ngomong ngono sapa? Lah wis jelas e ngono wong aku wis gawe rame ning Amarta kok. Ora. Bapak ki arep wong kaya ngono kene bijaksana. Woi. Kata-kata apa itu? Kok bijaksana, bijaksana. Tegese wicaksana. Kok iso? Aku mau didhawuhi karo bapak. malah ora meng aku Kakang Garoco Kakang Ngontorjo. Aku ditimbali ru bapak. Heeh. Uh, uh. Lho kok nggih nggih nggih. Bapak dawuh karo aku. Bagong kae wong bener. Ming Kresna wae awakmu Ndorowati sing sajai lagi ketukulan watak angkara. Mula terus Subriya karo Semar. Buktine Semar kuwi bener ketitik Bagong Melayu mau pusaka Ngamarta ya uncat, Gong. Lho nama ora sembrono lho, wak tapi cangkemmu kowe karo bendera kok wis lali aku. Nang ngendika ora sembrono. Tenan, Gong. Mula kuwi dadi tandha nek niate bapakmu kuwi lahir batin. Terus Mula bapak werku durung dawuh karo aku, nek Bagong kae di Pulau Serowong Ndorowati luwih makmu cilik Setyaki Antasena Bagong Ayomono. Yakin? Iya. Sumpah? ayo nang kena guyu lho ya guyu ngapusi wek ayo ayo ayo ayo ayo aku ki ora guyu ngil ngilangi selilit satria kok seliliten ora ora guyu to ora lahir batin lahir batin ha ah, makasih iya Terus saiki tak ewangi ora usah wedi karo majelis diangi kono maju meneh. Nek kowe diantem ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Terus maju meneh. Iki jane namane omongane ora kena digugu maling kan. Lho, kok itu? Wong aku ki ditutup pisan kowe moncrot sirahe kok maju meneh. Ha tenan modar. Nek mati tak uripke. Wo, iso wae. Iso. Nganggo apa? Iki banyu sungut. kita peres metu banyune weh sepet sepet dengkulmu melocot gue tak peres metu banyune tak tambah, ning kowe nek kowe tak oleske mesti tekaning pati eh nek tak olesi mesti ure, wah iki tak sembrono iki kudune iki nek diolesi iki urip aja tekaning pati aku ora payu nek doleske kok malah mati iki lambemu lambemu iya ngono oh, mau nek lambemu maju mah kula ndak lara kula kepengin maju ning ora krasa lara lah nek kuwi ya iso carane aku tak manjing ning awakmu manjing ning kene iya sedeng po sedeng wae kowe nek aku aku manjing ning awakmu kowe diantem ora ngrasake lara patene ora iso mati wis kene gawe yo tunggu ndi Oh, ah, ndek eh. ne. Napa metu riki? Riki ciut ning ngombo. Moh. Moh piye to? Asik lho. Moh. Kuwi senengane werna-werna. Kuwi ngampet ambegan. Nen, ngampet ambegan. Aku tak mlebu ning awakmu kanthi sarana cipta. Oh, nggih. Sane iki? Yo. Hmm. Wis yo. Hmm. Bungun wis tak jingi, kowe arep ngopo-ngopo iso, kowe dadi wong digdaya, dadi wong ampuh. Kowe arep ambles bumi wae iso, Gong. Masa? Tenan aku ora ngapusi. Mbok. Wis ya toto-toto ya. Aku tak manjeni awakmu. Lah aku manjeni awakku dadi wong digdaya. Mas, trewet wae. Lan jeblok wetenge. Karang <laughs> tak gawe ngrekoso. Wis yo. Hmm. Ing Papang kang, walik sandang walikat Godhe kok simbar cocok Uwes. Hmm? Uwes. Wis mlebu? Wis. Lho kok ora kerasa ya? Eh dian. Biasane iki kerasa <laughs> ya ora kerasa. Aku wis ning awakmu. Empen apa? Wis. Wis dan kok ora mbrenjul? Ora. Sedeng ya, sedeng. Enak ta. Terus kula niki kowe dadi wong ampuh. Masa? Tenan. Kowe pengen apa? Pengen mangan. Monggo. Maksud e kowe iki pengen dadi wong apa iki pengen ngopo? Pengen ngantem gunung. Wah, mah. Nek wis tau ngantem kasus e. Apa pengen ambles bumi? Iso. Iso. Carane pripun? Carane ngampet ambegan manteng ciptamu niat ingsun ambles bumi. Lho coba nggih? Ya. Iya. Ngopo kok ora sida? Mengko nek ora amblers aspal e. Makduk ngono ya menyonyo tenan. Yakin, kok yakin iso ambles bumi. Nek ngantur iso engko kok nyalahno aku. Oh nggih. Muni atengson. terus bumi. Nggih. Iso to? Saget e. peteng banget lah iya dulur bumi iki ora ana listrik wah mah grayah-grayah Woi, apa iki? Kutelo. Dede tenane. Iki tak panenane. Ning aja nganti wite ambruk tadi. Sing duwe wit iki ngertine telone isih tukul bareng dijabut ning gagang tok. <laughs> wegah aku, wegah aku. Aku metu. Lah ngopo e? Nggo persiapan lebaran. Lebaran lulen durul saiki ora moh, ora nyolongi. Aku moh. Ya wis ora. Nek nang njuran bumi melaku biasa kena. Wah lah ya, wah jan kaya nabraki lemah kaya tembus. Kowe Sapa wae? Kok guyang-guyu? Oh mayit to, asem. Kira nek cengengesan bol meringis. Oh, ah, iki mesti sarean kene iki mesti. Ogah tenan lho iki lho. Oh, iso rata do mujur ngulon kabeh. Lha iki ana sing mujur ngetan iki piye iki? Madhep ngetan malah lho. Oh, oh arep omong-omongan ro jejere. Jedul ah. <laughs> Wah. Wah. Kelegan lemah aku. Ning jero bumi jan. Amok Sura Merata, Jaya Merata. Imbang yen padha-padha. Setyaki aja ngleleng kowe saiki. Wani karo Bagong tak tandur tak sirami tukul rambutan. Cebloke nang lemah dadi apa? Bagong wani malang kerik ning karo Setyaki. Mau aku kalah karo kowe. Saiki durung karuan. Loh. wani nantang karo aku. Aja meng kowe Setyaki. Kresna kon maju mrene. Parat. Sumbarmu malah saja kaya wani dilat wesi abang. Kulino aku dilat wesi. Padake, hm? Yen kowe wani tenan karo Setyaki. Apa sing tak wedene? Dibantangan pecah siramu. Kowe iso mecah sirahe Bagong meguru karo kowe 35 taun. Do tambahi 10. Tambahi 10 isih trawat to, Tamon. Mati dereng aku. Panggal tak ayunan. Apa? Apa apa wae nek tantang-tantangan ya piye? Mati dereng aku. Terus isine muni piye? Panggal tak ayuni. Wah, tak kira nek tak ayunan. Boso ora ngerti. Iki mergaring patimu. Tandha dari sekarang sinom bari jodoh. Sekarang jinggo. Sekarang jinggo. Aku ini kena tantangan-tantangan rata tahu iso. Tanggo gatel siram. Apa? Opo? Tanggo gatel siram. ramu. Tanggo gatel. Bu gatel tak kira nek gatel lho. Wong edan pecah. Ayo ngejak apa, tak turuti. satria diceblokke jero banget. Piye, ha? <laughs> Kalah to karaku kowe. Kalah kowe karaku aku. Aku mundur iki mau ketemu karo sapa ku ya, sapa ya ngarang sik sapa ya. Karo Betara Nrada. Lho. Betara Nrada. Heeh, hmm, aku Wahyu Kaprawiran. Waduh. Mula aku sawise antuk e wayu kaprawirani aku digdaya kliwat tukur nang kowe. Kowe kon nyebloke luwih jero apa piye? Aja, Bagong, aja. Ngene wedi. Ah, ra sembrono. Ayo. Eh, sak wudel isih kurang jero, ha. Kon ngenetke meneh. Kon ngenetke meneh. Bagong, ora edan, Bagong. Bagong, Bagong. Kapok kowe sak dodo saiki. Ayo. Ayo. Ngomong niang weh, sarmani. Bagong aku jalu ngapuro. Bagong aku jalu ngapuro, aku iskapo tenan. Bagong aku jalu ngapuro. Ora bakal tak wane pangapuro. Weh, notai gundulku nganti moncrot. Ora bakal tak wane ngapuro weh. Ace blok ke nganti entek siramu, blesek na lemah, kuku kerkane kate. Hahaha. Wah. Nek metu ya omong. Metu ora omong-omong. Kene ra ya ora ngerti to. Wah, bahaya iki ora. Sumene iki nek metu ki muni, wis ngono. Ora komeng meneng wae. Kene le arep ambles bumi mempeng gedaduk aspal sirahku ora. Lah kowe tak pikir-pikir saya suwi saya ngleleng, saya suwi saya ngleleng, saya sombong wegah aku. Ning jero panas. Weh, jero kita AC. Dengur mlojot. Ono weteng kok dipasangi AC ora. Majelis Tiaki Anggir untuk sini ingin ngelap ngejangi datang bagong. Ah. Muncul Aku diutus bapak kon ngayomi bagong. Mula sampeyan tak dudut sokong bumi. Yo, ini lenggah sing prayoga. Terus saiki aku arep nanting karo sampean. Arep tak teruske nyekel Bagong. Menawi kulo terusaken, mung suwe dudu sapa-sapa? Aku. Ayo jajal wae piye? Arep aku luwih enom, yo jajal. Jotos-jotosan menang sapa? Mudiar we. <laughs> Padhake. tuh -tuh iki gentone engko jotos-jotosan mumpung ayo eh, muni wani ngono oh sampluki tenan nggih kula nampung kistaken dawuh bagong ora salah le Sampeyan dikongkon karo Ratu Gustimu kena. Sampeyan iki ngabari karo Siwa Ndorowati kena. Ning nuwun sewu, dawuhing Siwa Ndorowati ku tok petung. Bener apa luput? nek bener tindakno nek luput aja tok tindake mengko ndak kowe ora dahar nangkane ndak gabul pulute tegese ora ngrasake perkarane ning ngrasake dosane iya nggih ha wis kana kudu menawa kula dipun dukani Sri malah golek dalan liyane dalan kene sing mbaku sampean kundul rasa melu-melu pun sewu lho ora jeneng ngarani pepundenmu Siwa Ndrawati dina samangka lagi kata betan tumindak sing ora prayoga Mula aja nganti sampeyan melu-melu mengundak. Kena dosane perkara iki ndak suwun majelis daki kundur wae ning garbu ruci. Ngoten nggih, Kyai. Nggih, ya dalu dalu pamit kula wangsul. Piye, Kong? Sampeyan iku pancen satriya sing dugal kewarisan ning iso ngrampung iki sak masalah. Wis saiki kowe Bali yo. Kula bali dunak-unake bapak. Sebabe Kula ora nggawa pusaka telu, payung tunggal naga tumbak karo welang, pustaka jamus miang jimat lima sada. Nek ora nggawa kuwi kula iso disepatani karo Bapak Semar, Bapak Semar niku karepe kula niku iso mboyong pusaka telu niku, Gus. Sawangan mburimu kuwi. Lho. Rongsokane sapa iki? orang nakal to. Tak omongi yo. Kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus lima sada. Kuwi tak kandhani. Arepa pusaka kuwi biyen kedadian saka ratu-ratu Digdaya. Mula jotok sepeleke. Kuwi ngucap sak pinamu dhewe kualat karo pusaka kuwi iso welempoh selawase. Wah, mbok ampun ngoten, Den. Omong kok senani cerbang-cerbung oh ya ceblang-ceblung Cerbang cerbung kok ceblang ceblung. Mula nek omong ki diatur ora sak penake dhewe. Nggih nyen ngapura, wis kuwi gawanen. Nggih. Aturno bapakmu, nggih. Monggo bapakmu takon pusaka telu kuwi diaturke, ora lego atine. Lah terus Pandhawa? Pandhawa sak pirangan wis merono. Aja kuwatir. Mengko Pandhawa bakal e komplit gong percaya ora ana tumindak ala ingkang tumama ning becik. Oh nggih, nyuwun pamit ya Den. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Oh, oh, oh, kakang Semar. Kakang Nayantaka. Soaning para Pandhawa nadyan ora jangkep sayekti apa ingkang wis kakang ngendikaake lumantar pana kawan Bagong. Unta Dewa sakadang jumurung kelawan kersaning Kakang Nayantaka. Ya, Semar. Aku semono uga nderekake barep kakangku. Ingkang luwih gati amung kepengin jumurung marang lekasing Semar Putranaya. Iya, Kakang Semar semono aku uga mengkono jumbuh kan ngendikaning Kakang Prabu Darma Kusuma. Ah, matur nuwun, matur nuwun. Ya mung sing gedhe pangapuramu, Kakang. dene Puntadewa ora iso ngaturake pusaka katelune inggeng sira suwun ya kuwi tumbak Karawelang Payung Tunggul Naga lan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Pak, ampun kuwatir. Pusaka telu niku wis melu kali Bagong lan pun diaturke kali kula. Niki pun kula pundi-pundi wonten ing Karang Kadempel. Panjenengan mboten sakuwatir kecalan pusaka tetiga. Pranyata pusaka niku pancen eh gedhe dayane sabab tumbak ora welang payung tunggul naga pustaka jamus kelima sada menika dumados saking Nalindra Nalindra ingkang duke nguni Nalindra ingkang digdaya sekti kalintang jayaning perang mila mboten omomo kanek pusaka niku panggraitane tan prabida kaya menungso niat sing kula aturke niku miturut petanganipun pusaka tetiga menika lair kandhasing batos mula boten duwe ceceking raos sarta gadah niat sanesipun kejawi amung kepingin ah, mbangun kayangan jumbo kan mroping sampun kula aturaken ndara nggih namung napa sing diaturke Bagong niki eh ah, dadi pacoban tumraping Semar mugi-mugi sak mangke Semar saged ngrampungi pacoban ingkang badhe tumanduk wonten ing Karang Kadempel. Amargi ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para nimpuna sampun nyebataken nek kanugrahane cepak, eh pacobane ya enggal bakal nekani, Ndara. Samareka den prayetna samurires eka balik. Oh, titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti banjur miturut kakang semar kepiye ah mang ngaso sawetara wonten ngarang kadempel ah. mengken nek pun padhang lajeng miwiti Bangun kayangan ing sing wigati sampeyan ampun kundur Oh, eh, latri lenggah prayogi luwen wonten Karang Kadembel Tentang wining samudra ing langit. Oh. prayitna semurire seko bali titiyani gandayani trisanya purnama sasi lancur-lancur pendrawa iya aku sing tekan karang kadempel ndara gatut kaca wilujeng iya iya semar wilujeng ndara antarja wilujeng iya wo semar slamet tekaku Eh, kenapa? nututi tindake kepunden Pandhawa ingeng sowan ning Karang Kadempel. Jare niati kakene Semar bakal bangun kayangan ana negara ing Amarta. Kek para putra Pandhawa jumurung kersane kakekne Semar. Mula aku sak kadang iki samapta ing gati sawijining diri njaga marang Karang Kadempel. Aja ngantun ing bakal ngagro-agro gegayuwaning kakekne Badranaya, Kek. Guncang kancing langit kelam lapaton. Blerkin sanging risang mawe gandrum enala eh, gareng petruk Bagong. Ah, ndaramu iki ladenana ya to aku tak nemoni ndaramu Pandhawa. Mengko ndak dikira aku nglirwake marang kewajiban. Oh nggih Pak Sendika, nggih Pak Sendika, nggih Pak Sendika. Sing ati-ati nggonmu ngladeni ndaramu aja nganti gawe kogel kagelan penggalih ndak ora prayoga. siap, oh siap, oh siap. Oh, siap. Wis eh, bapak mboten sa kuwatir mang nemoni pepundhen Pandhawa niki ndara-ndara kula nom-noman Pandhawa kula temonane Pak. Eh ya sing ati-ati nalagare Petra lan kowe Pak. dadak diseseki padake ora kesel apa nabuh. Wah, jangan nyawang ndara-ndara Pandhawa iki senan pupun putra Pandhawa iki nyenengke ya, Gong. Apik-apik. Apik-apik wae kok sandangane ya apik. Aku iki nek disandangane apik mesti apik ya, Truk. Tetep elek. <laughs> Mbok muni bagus, Truk. Emoh. Oh nyatane kowe elek kuwi sandange nganggo apa-apa ya elek, soalnya raimu kowe sing ora elek. Raimu sing ra wangun Tak operasi plastik po? Digapake. dicuri ember curi ember curi ember ora sing mrayana ngatos-atos lho Dara ngendikane bapak wau ngendikane pun bapak kalian pepunden Pandhawa eh nek kanugrahane cepak pacobane nggih enggal bakal tumomo mula wong entuk kanugrahan iku biasane nek iso ngipatake lawan pacoban sarta nglakoni pacoban monggo pacoban niku luwih abot tinimbang kanugrahan saya abot pacobane saya gedhe kanugrahane bener kandhamu rek mulo wektu dina iki rasaku kok ora kepenak kanan karang adembel kok rasane kaya panas kaya ngene iki janjane ning gowo apa wah kula dhewe ya ora ngerti kenapa ya truk ampun ah, ora ngerti ngopo ya gong aku dhewe ya ora dong mbok menawa ndur antarane luwih pono babakan perkara iki ah, mbok menawa kaya padha dititip priksa aja nganti ana dom sumur ping banyu reng gunjan sing langit kelap-lapaton Irkin er sanging risang mawe gandrung kocat kacarito Lampaing balaning pandyo betari durga Sangganing poro raseksa jim setan periprayangan niri lu banaspati Samyong ngang selupi sangganing poro kawulo sak karangka dembel Milo katingal geger karangka dembel Datan kantun wonten satu giling yakso dandang mangore ingkeng mapan angganing Sang Antarja mira sigra ngalak Sang Gatotkaca kagyat risang anta senawau Reng, apa? Eh, dalem. Mawur kowe ora. Kaya kaget kaya. Lho, apa sing tak kuwatirake kababar dadi kasunyatan. Lho, lah pripun? Kakang Antarjo ora ngopo-ngopo kok dadi greng koyo buta. Malah Kakang Garu Kaca dilarak koyo ngono kae. Oh, nek ora tak rampungi ndak malah salah kedaden. Eh, Ngaten-ngaten, Dara. iki lho, Truk. Ndarantasena ki wong Waskita, ndarantasena ki wong Lantip Panggraitane. Iki toke Karang Kadempel diserang, diserbu mungsuh yang tidak kelihatan. Heeh. Ketara ndarantasena terus gereng kaya buta aku ya weruh reng, wah medeni tenan. Terus carane piye? Aja ngalamun, aja ngalamun. Wong ngalamun ki ibarate kaya dene kurungan sing kelangan manuk. Wo. Ngono dileboni manuk liya. ayo Apa ra cilaka? Iya ya, Leng. Ah iya ya kaya Ndarantarja kae mau ngalamun. Klebon. Ah ya silaka. Hati-hati, yai ning kiki ngarep esuk ngene kiki demit-demit do ting kliti. Oh. Do arep golek dalan kanggo mulih. Hmm. Mula kudu ngati-ati. Nek ora ngati-ati ngrekoso kowe ora. Tenan. Nek nganti do anteng, nganti do ngalamun, nek ana apa-apa aku ora tanggung jawab Ayo Bagong, kang selupan kae. Tara kakane dugang raine nganti glagong. Gong, wah jan eling lek kowe iki ngapa to, Ah! Ah! Ayo katut kaca sambat to kowe, Kamas. Kakang Mas kula ingkang rayi. Sampun gadahi sloga ing kados mekaten ora bakal lak kae macak tak pateni kowe, Mas. Oh, karwe. you. Eling kaya adimu lanang kok malah tok perwasa, Dimas. Dimas peteng paningalku ora weruh apa-apa. Nanging saiki pun Kakang wis eling Purwodusina, Yayi Walana pun Kakang. Wis eling Kang, wis syukur, syukur Kang, Pak. ngopo tru niki bakok ngaslupan niki ngopo diteliki sewe sewe Wula omongane wis ora cecong. Pripun den iki? Wis kono, tambah ana dhewe. Jarene wong tuwa biyen demit ki wedine nek diusek-usek nganggo pelanangan. Biar. Nganggo ora gelem metu didanono. Pelanangan. Piye terus nyoto. Hen. Ile gonku apa? Gah. Gonmu yo gonmu dhewe kok ora. Gonku usek-usek nomoh. Ndur ngapur ora. Oh, kapo. Ah. Ah. Ah. ah. Kapo ora. Hmm. Hmm. hmm. wis sadar e. Oh, wis to. Wis. wis kebacut kaya mbako kebacut kaya susur mempeng lemu jodeli ha ah, iya. anda ah, ora sadar kok ayo iblis eh, ya ora walah kok karang kadempel disobo demit akeh banget kaya ngene iki akeh sing kawula sing do padu do gelo dhewe kae Gong matur bapak yo Thank you. napa? Karang ngadempel geger, Pak. Ndarantasena Cubriya karang ngadempel kok sumuke ora jamak. Bareng ngono kok Ndarantarja kang supan demit kawula karang kademel akeh sing padha kang supan. Sak keluarga padha cungkrah, kanca padha gelut dhewe-dhewe. Nyumanggake, Pak. Eh, lah pancen setan ratatanan. Ah, eh, durga ngumpul-umpuke wadya balane kon ngiri godho kekarepku. demit pirang-pirang Pak eh wong arep ke demit ki gampang nyuwun daya kekuatan eh tak paringi aja kuwatir mantra miki apalno kowe nek ketemu demit mantra miki unekno mengko demit kuwi kobong napa Pak teguh yuwana slamet slamet saka kersaning Gusti kuwi bulan balenono nek ming demit kobong awake oh nggih teguh yuwana slamet selamat saka kersaning Gusti Yon pamit, Pak. Eh ya sing hati. hati Teguh Yuwono ya selamat, selamat saka kersane Gusti. Iya, Pak. Teguh Yuwono ya selamat, selamat saka kersaning Gusti. Siap. Yuwono ya Teguh sik. Teguh sik, Teguh. Teguh mbarep. Luweh. Mengandani kok nesu to, Pak? Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. guys. Teguh Yuwono selamat. Slamet ning gone Teguh. Yen kae ora klera-kleru. Eh, yo Gong yo. Yo, aku ora apal e, ora Waton kendele ora apa Ah, udus. Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersane Gusti. Eh! Biar mantrame bapak mandi. Ayo eh, kene sapa ketok tego yo ana slamet slamet Waduh, iki medeni banget iki. Ra kuat aku nyawang. Tego karo slamet. Waduh. Teguh Yuwono slamet slamet dolan karo Yuwono wah Teguh aku ora apal Teguh Yuwono slamet slamet saka saning Gusti Teguh Yuwono slamet slamet saka saning Gusti Lek Ora apal iki rasa sok neng ayo goleki neng yo asem piye mau teguh yuwono slamet sampe saka Gusti teguh yuwono slamet slamet saka sane Gusti dabarke oke teguh yuwono slamet slamet saka sane Gusti teguh yuwono slamet slamet nggone teguh ora yo kleru meneh Ayo gong jajal kowe apa ora? Oke. Tegayana slamet. Slamet saka kersane ki. Tegayana. Asemi aku jane wis hafal dadi kisru. Mergo dijejeli. Lemet kaya ngono. Teguh Yono Slamet ngaco dah. Piye Gong sukses? Sukses apa ak cokot Mangkel aku. Iso pas karo cangkemku. Mak ndlup. Yo. Ih, weh. Kok senengane ngeplaki terus ora? Mulyono slamet slamet saka kesan. Waduh. Gong eh. Demite nggawa godol. Sebab eh aku dituthuk sirah. Udu goda tru. Apa kolor? Kolor kok dawa banget ora. Waduh tuh. Rasa men to iki. Teguh Yono selamat selamat saka kersan delu. Gatra. Teguh Yono selamat selamat saka kersan kok gak pake reng tak jejeknya tak tekuk mudar mati sakal aku nek orang melu ke wangi petro orang rambung rambung kudus wah kok ora dipateni gong ya aja dipateni iki nggo dolanan wae iki kaidan ora teguh yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti teguh <laughs> yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti Bro apa reng embuh tro ora iso ora cetha semrawut Guyono slamet slamet saka kersaning Gusti Guyono slamet Ramet kok kersane Gusti. Eh! Anjur langsung mlebu ora. Bukaan kok. Ora bukaan ya ora langsung mlebu. Salahe ora ditutupi babar blas. Teguyono slamet slamet kok kersane Gusti Teguyono slamet slamet. Gong. Oh iki caedan ora. Iki ora aku sing salah. Matine mengarep terus. Oh. Nibani aku eh, terus eh, diantara abot tenan iki terus ora apa-apa. Ngopo ilate metu-metu kowe? Kurang cedhake eh, terus. ilatku ra tekan es tak nyumuter kurang dawa ilat lumayan gitu mbok jijik kok ngelak ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung ayo endi wong karang kadempel luwe-luwe sing aran Semar Badranaya bakal bangun kayangan ngembari pangwasaning Maladewa oh, iki mateng go rupa bakal ngamuk punggung majile ora sawujud kaya ngono kuwi Jane mak cilik iki sing digayuh apa? Coba aku tak nyuwun mriksa. Lah kok sampean arep tegel mentolo karo kakekne Semar. Monggo kakekne Semar iki ora tau pisah karo mak cilik panengah. Kakekne Semar ora tau pisah karo mak cilik Janaka. Apa kaya ngono kuwi wal sing mak cilik karo kakekne Semar. Monggo kakekne Semar kuwi duwe niat kaya ngono kuwi bakal mbangun negara Ngamarta. Ngamarta iki kaguwari sapa? Mak cilik melu duweni negara Ngamarta. Niyati kakek Semar sing lahir batin kaya ngono kok malah sampean kaya ngono kuwi apa ora ngisini-sini, apa ora mirang-mirang ke majile. Oh! Ah! Anakku nggih anakku Antasena. Nadyan wong sogal sogol ndugal kewarisan. nanging rawit atimu tan prabeda wong watu amu kakang Mas Njodi Pati. Nyoto pinter wegik sarta asis wis rasah ngalem karo aku. Saiki mak cilik nglumpuk ana ing Karang Kadempel dinteni karo Siwa Ngamarta Rama Kyai Njodi Pati karo mak cilik sawu jajar bumi ro tau. Kono manunggal dadi jimen tentrem atine kakekne Semar. Antasena wis apa jajal werko? Oh, Ayo di Semar arep ngembari panguasaning Maha Dewa mbangun kayangan aku ingkang ora nrimake. Mungsumu dudu kayane Semar aku agak limpah. Ah. Ah. Asta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa sara maruta pawana bana Semar Putranaya eh, nggih lho kowe basa karo aku wah dosa napa sing ajeng kula sandhek nek kula mboten basa arek sampeyan senadyan wujud sampeyan iku yaksa laire ning sing kula sawang batin sing kula sawang batin eh sinuwun cobi nek sampean pancen pancen sampeyan iku wujuding yaksa ingkang lantip panggraikane nek pancen sampeyan iku pancen pinter sampeyan iku pancen awas paningale mang mangpresani atine Semar sing duwe niat liyane mbangun kayangan kula kepengin kedunungan derajat pangkat kula kepengin kedunungan bondo donya hmm, mang dumuk teng pundi niat kula kira kula mboten nonten pangira kula mboten ajeng kelepetan dateng tumindak sing mboten sae kula pitados niat kula kaya ngeten iki mboten ajeng ngendih dhateng asmanipun Natandrawati ing sampun kaloka kajana pira minangka dados pujangganing Pandhawa minangka dados swing para Pandhawa. Kula mbangun iki mung kanggo kamuktening para Pandhawa. Nek Semar niku wong momong ya mung tetep dadi wong momong, ora duwe niat kepengin gayuh derajat pangkat sing dhuwur mboten. Mboten kepengin ngembari pujangganing Ngamarta mboten. lenggah enten papanipun piyambak-piyambak ning sing baku matsinamatan, sinamatan aja duwe rasa cubriya sing ngala kalih kula. Ana sampeyan pakartinipun ngados mekaten menika menapa badhe uncat Sang Hyang Wisnu saking angganipun Nata Ndarawati. Menapa Wisnu badhe kecalan kawicaksanan Ndara? Wah. Wow. pirsaning Ubathara Ayatra Jagat Kakang Yantaka. Aku nyuwun mangapura Kakang dening nganti kaya mengkene lakon, iki kudu ndak sandhak jebul bener. Ngendikaning para sepuh padha nyebutake wong kang ora kuat neper mubal babaling kanepson wekasan bakalan duweni rasa cubriya marang sak pepadane. Kuwi kabeh mau tuwa saka rasa ora seneng sarta saka rasa kang ora prayoga ingkang tukul ana ing jroning ati ing pekasan ora iso dipeper nggih pun mboten sah diundhamana sing jeneng wong urip ing alam padang menika mesti katabetan rasa ala kapat niat ala nggih gumantung titah menika kala wau saged angendaleni menapa mboten nek ora iso ngendaleni nggih sampun bakal kesuruh dateng dalan ingkang mboten prayoga bakal kesuruh dateng margi ingkang mboten Iya. Eh, abi. Ngempal kain punden Pandhawa wonten Karang Kadempel, Kakang Semar Lilamu. Ah, nggih, mboten apa-apa, Ndok. Permoni arep ngopo? Permen moni arep ngopo? Batu-batu, Pak. Kula badhe nyuwun boten kitang setunggal kawula kan kadembel dados panganipun baju barat. Wis. Ngawur. Sing dadi panganmu kuwi ora kok wong apik-apik sing mapan ning Karang Kadembel. Kawula sing ora ngerti kentang ki pun ning lakon pojok plereting kanan, aja mbok ganggu gawe mengko ndak aku nesu. Nek aku nesu kowe mesti bingung uripmu ning dandang mangure inggih aja ganggu gawe pedusunan kene aja ganggu gawe rong pedusunan iki sing wis padha rukun aja mbok gawe congkrah aku weruh kowe kemliwer ning pedusunan kene arek gawe kisruh Wala, kowe sak balamu tak kumbolo geni kobong kabeh. Nyuwun pamit, nyuwun pamit Kakang Sunan. kabeh setetes daging setambel. Ora kudoro wong dandang mangure. Ora bakal kuat sarta ora bakal tedas yen to kowe nyokot marang daging ing satya ngawarta. Blerek kuku poncanaka mbuh dadi sumadangi jagat kumungu-mungu paning sapucaking bukir marbak bangsa merat neng sorating surya megalan gunung gunung sedaya pun ketingal padhang ya semar nggih oh, Pandhawa pun mlempak teng Arang Kadempel kula ajeng miwiti nggene mbangun kayangan mujudaken praja Ngamarta ing ngembanipun kadidene gesang wonten ing kayuwangan kebak katentreman kabagyan lan karukunan tebih saking regejegan tebih saking tumindak ceceng cecengilan ya semar Ha, oh, sampurnaning cariyos menika menuga datus dados panjongkonipun para punden kula sami lenggah wonten ing Karangasem 9A sageta eh, dipun ijabahi dening panguwasaning Gusti Ngakarya Jagat ya nireng sambi ayem ayom rukun tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun nganti injang menika ngantos sak dumuginipun benjang ya semar purnaning gati sura sudra janing kang ratso brasut kapilah darmastuti rayu samya karya rayu samya pinanggih dara